บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดสินเดาตนนต้องการ อยาก chtít n คุณอยากทำอะไร co c h ตคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Chcete si zahrát fotbal? คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม Chcete navštívit přátele? ต้องการอยาก Chtít. ดิฉันไม่อยากมาสาย Nechci přijít pozdě. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Nechci tam jít. ดิฉันต้องการกลับบ้านดิฉันต้องการอยู่บ้านดิฉันต้องการอยู่คนเดียวคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Chceš se tady najíst? คุณอยากนอนที่นี่ไหม Chceš tady spát? Chceš tady přespat? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zítra odcestovat? คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zůstat do zítřka? คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zaplatit ten účet až zítra? คุณอยากไปดิสโก้ไหม Chcete jít na diskotéku? คุณอยากไปดูหนังไหม Chcete jít do kina? คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Chcete jít do kavárny?